Ketarkanmiz birodarlar ar yoqlarga sabr qilib qalib dikib yiroqlarga ketarkanmiz birodarlar ar yoqlarga sabr qilib qalib dikib yiroqlarga shundoqkan bu dunyoning qismatlari Duçarkənmiz hər xil, hər xil sınaqlarga Şundaqkən bu dünyanın qismətləri ko'charkanmiz har xil har xil sinoqlarga chaqchaqlashib o'tgan kunlar go'zal ajab shirin suhbat iymonlar saqrabni aslab chaqchaqlashib o'tgan kunlar go'zal ajab shirin suhbat iymonlar saqrabni aslab bo'lib qolar bu bizga bir aslima qalblarda bo'lur naqish o'chmas abad bo'lib qolar bu biz sizga bir aslima qalblarda bo'lur naqish o'chmas abad borg'on edik o'qot qili dushmanlarga chaqirishib birodarlar jannatlarga borg'on edik o'qot qili dushmanlarga chaqirishib birodarlar jannatlarga o'ranga da'vat qilib qolgan so'zlar ajab lazzat berar edi qalblarga o'ranga da'vat qilib qolgan so'zlar ajab lazzat berar edi qalblarga islom uchun xizmat qilmoq maqsadida vaziriston afg'oniston suriyada islom uchun xizmat qilmoq maqsadida vaziriston afg'oniston suriyada yana ba'zi bo'ron birodarlar bo'ldi shahid ulug' Alloh kepil her yerlerde. Yine yana ba'zi derler bo'ldi shahid ulug' Allah kepil bo'lsin her yerlerde. Allah dini kıldı bizni bir joyga jam bergan edi kim muhabbet bizlarga ham Allah dini kıldı bizni bir joyga jam bergan edi kim muhabbet bizlarga ham diyem Buraderler Allah üçün ayrıldık biz Cennetlerde cemler Rabbim yok hiçbir gam Buraderler Allah üçün ayrıldık biz Cennetlerde cemler Rabbim yok hiçbir gam Eslep durun buraderler dualarda Dilep bizge şehadetler pinhallarda Eslep durun buraderler dualarda Dilep bizge şehadetler saadetler pinhanlarda Emmimiz sabit durayli buraderler Kafir bilen uçraşkanca meydanlarda Emmimiz sabit durayli buraderler Kafir bilen uçraşkanca meydanlarda